Estamos em três quartos de, de la temporada, pero eh, nós temos muitos jogos, muitas viagens, muito erro, eh, porque Brasil é um país eh, continental, então, e não temos um elenco com 12 jogadores. Temos menos jogadores, pero bem qualificado. Mas Che chegamos na, na, nesse quadrangular muito bem preparado emocionalmente, taticamente e é uma equipe muito forte para esse tipo de, de, de jogo, desse sistema que é três jogos seguidos. Sabendo que Chamel é uma peça fundamental do equipo, como vai chegar ao 2 de março depois desta lesão que sofreu? Chamel está fazendo todo o tratamento, fisioterapia, pero é, não está praticando. Pelo, pela experiência, pelo, pela qualidade do jogador, é, joga normal e não com tanta preparação, junto com o grupo, com a equipe, pero é, mais descansado que os outros, pode trabalhar mais em, em, em, em Liga das Américas, a, é, em quadrangular em Argentina. Aunque Palestino domina a Liga brasileira, com um grande gran récord, Ustedes se pudieron imponer en el duelo en Talca y terminaron avanzando de ronda. Eh, ¿La experiencia del plantel fue la clave en eso? Creo que todo, ¿eh? la experiencia, la, lo formato de, del campeonato, momento, nosotros tenemos jugadores más decisivos eh, que, gustan mucho de la competir. Eh, la arbitraje para nosotros es muy diferente cuando juegan en Brasil. que apita tudo, é, não apita com critério internacional como na Liga das Américas. É, por exemplo, quando rogamos é, diante de Paulistano, em Brasil, eles pegam 16 rebotes, né? empurram por, por, por, por arriba, por cima de nós outros, e na Liga das Américas não se pode fazer isso. Isso lá é uma diferença muito grande. en em final de juego, cuando se juega dos, tres puntos, termina la competencia. Pero nosotros <clears throat> gostamos mucho de, jugar a nivel internacional porque se juega más fuerte, más limpo y, e, e con más calidad. El partido contra San Lorenzo en Chile fue de alto score, ¿no? Eh, fue un partidazo. ¿Crees que se repetirá eso en la Argentina? y qué tienen que volver a hacer y qué no hacer para tal vez derrotar a San Lorenzo, el gran favorito en este cuadrangular. No se puede hablar antes del partido, pero eh, cada partido es é un partido, cada situación es é una situación. Pero las dos equipos tienen jugadores que juegan eh, bastante fuerte eh, en ataque. Esa é gran característica sin dejar de hacer la parte defensiva. Então, eh, é, as duas equipes jogam intenso na parte defensiva e principalmente ofensiva. Pero tem jogadores de qualidade e o que esperamos é pontuação, pero não é mais importante nem para nós outros, nem para São Lourenço, a ser 90 sem pontos, é ganhar o jogo. Que opinião te merece o presente de São Lourenço? Para mim, na melhor equipe de, de, de las Américas. Tem um plantel fantástico é, há dois anos, está em terceiro ano, que está sendo um trabalho, trabalho com alguns jogadores que se permaneçam, como Aguirre, Deck e, e outros, né? Mata, e sempre tem a opção, a estrutura de fazer reforços de estrangeiro muito buenos. E uma equipe que tem dois jogadores para cada posição, creio que São Lourenço hoje está delante de todos. Moshi já jogou un Final Four en este torneo. ¿Qué chance le ves de clasificar nuevamente? Eh, sabiendo que igual es un grupo muy difícil. Tenemos muy grandes chances, pero sabemos que son cuatro equipos que tienen eh, e y que en un momento depende mucho de la situación, momento de juego emocional, qualidade, inspiración, eh, situaciones que coloca no equipo adelante ou não. Pero nós estamos indo para quadrangular para buscar a vaga